Maiatzak hogeita bederatzi gaur ostirala da eta hau berrion albistegia duzue eh, zari irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi Jon Zubiagaren antzezpena gaztegunean. Euskaraz beti-betean egindako boa txabal izeneko umore bakarrizketa aurkeztuko du Jon Zubiagak. Euskal kale hizkuntza zagutuz gazteak hainbat eszenekin identifikatuak sentitzea alburu du txabal bakarrizketa lasterketak. Hain zuzen, boa txabal gaueko bederatzietan aseko da, gazteguneko gazte txigelan eta jarduna borobiltzeko bertaratutakoek luntxa izanen dute gero. Berrez hartar artea kulturgunean ikusgai. San Agustin kaleko arte txea zentruko artisten lanak ikusgai dira kulturgunean urte honetan zehar rosaturiko lanberri hauek maietzaren hogeita bederatzia gaur arte gunen dira erakusgai erakusketarekin berriozarko artistek bulkatutzat emango dute aurtengo kurtsoa. Eta hoa listuaz beteko zaigulakoan gertu dugu pintxoaren astea. Pintxoen astea astearekin berriozarko tabernariak lan eta lan izanen ditugu asteburuan. Beren kreazio berenak aterako dituzte sukaldetik berriozartarrek jan eta gustuz gozatzeko. Aurtengoan pintxo astearen irugarren edizioa izanik, amala hau parte hartuko dute. Horietan bi euro utar diren truke pintxoarekin bat, kreiantza garagardoa, mustoa, marianiko edota sagarra edaterik izanen dugu. Gaur, ostiralarekin hasita, ekainaren zazpia arte luzatuko da astea, pintxo jale guztien artean, pintxo osoan, asteburuko gonaldia zuzketatuko da alfaroko bodega batean. Mendizaleak unanuaren gailurra gainditzeko pres dira. Berrezarko mendizaleek sireun taberroita malau metroku mendiari ekinen diote da torren igandean. bezala guizeko bederatzetan eguzki plazatik abiatuko dira, orengoan Nigantzera nio. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorein zer dio gaurko iragarpenak garazi. Goizean zeru atarteka auditxuen dela dio gaurko iragarpenak, atxaldetik aurrera aldiz, zudeiak gutxituz joango dira. Eparraldeko aize biliko da gaur, arratsaldean bizia izango dela, bola da usu gogorrekin. Eta temperaturi daukionean, maksimoak nahikoa edo, nabarmen jeitsiko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez, informazio gilago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música